Dobrodošli u Pozdrav svijetu, ja sam Leon, a ovo je pilot epizoda, dakle prva epizoda našeg podcasta na našim prostorima. Ja nisam svjestan da li postoji još koji, ja, ja se nadam da ne, jer ona, ovo, je, ovo je nekako poanta ovog cijelog projekta pod navodnicima je zapravo da dovedemo nekakvu svježinu, barem u nekom pogledu, na naše prostore i eh, da malo učinimo pristupačnim informacije o Eurosongu, da nisu uvek samo uh, članci ovdje, da uvek imamo, da imamo i nekakav glas koji to prenosi. No, uh, na stranu to, uh, danas ćemo pričati o tri teme, tako ćemo probati se nekako držati uvijek toga. to će danas biti predizbor u Portugalu, koji se održao prošli vikend, predizbor, to jest, nećemo reći predizbor, reći ćemo pod navodnicima ono što se dogodilo u Španjolskoj. Točka. E, I kao posljednju temu, kako nam se bliži finale e, našeg cijenjenog e, Eurosonga prije Eurosonga u subotu, dakle Melodi Festivalena, e, nešto ćemo progovoriti o tome, pa započnimo. još jednom dobrodošli. Prije nego što uopće počnemo i ćemo pričat, e, ispričat ću se unaprijed za bilo kakve pravogovorne pogreške. Naime, nisam, nisam naviknu da pričam nekakvim standardnim književnim jezikom, tako da, inače sam iz Zagreba prema tome, e, malo će se primijetiti odstupanja u naglasku prema drugom dijelu, odnosno prema krajnjem dijelu svake riječi. E, ne svake, Evo, tu se već pojavljuju greške, ne znam ni samo čemu pričam. Uglavnom, podcast je nekako tu da, da malo opusti cijelu situaciju, ja se bar nadam da hoće. E, inače, ovi podcastovi nisu zamišljeni da traje nešto pretjerano dugo, ali trebali bi trajati dovoljno dugo da pokrijemo sve teme o kojima smo namjeravali pričati. Pa počnimo sa Portugalom. Naime, danas mi se baš javio e, prijatelj jedan iz Portugala, iz vedra neba, inače ne pričam s njim, ali poslo je poruku doslovno samo sa člankom e, njihovog pobjednika um, Salvador Sabral, ako se ne varam, Sobral, bolo, da, uh, pobjednik festivala da Cansao, e, koji je trajao ne, ne, ne tako kratkih četiri sata, ove nedjelje. Počeo je u deset na večer, naravno, jer Portugal je u drugoj vremenskoj zoni, ali ne mogu početi u osam po svom vremenu, nego tek u devet, jer eto. I trajalo je 4 sata, najme negdje do oko 2 sata ujutro, jer su ujedno uz odabir pjesme za Eurosong ove godine, također i održali obljetnicu 60. svoje radio televizije. I shodno tome, to je bilo redanje govornika, televizijskih voditelja, ni ja ne znam čega sve ne, jako puno starih osoba, bilo je tu medlija Eurosong pjesama iz raznih godina, malo skakali su simo tamo, um, ne, ne znam, ja sam se izgubio u jednom trenutku, nisam znao na kraju hoće li to biti, jer je bila i pauza nekakva malo poduža, nisam znao da li ću uopće dočekat, mislio sam da ću zaspat. Ali eto, dočekao sam kraj, vidio sam to glasanje, to čuveno glasanje i već sam u samom početku vidio problem u tome da su oni lijepo dali, mislim da je bilo sedam ili o, sedam je bilo e, lokalnih, odnosno regionalnih žirija, koji su davali svoje bodove i onda nakon što je to sve riješeno, oni su lijepo poistovjetili tih, ne znam, do 50-60 bodova koliko je već dobio Salvador Sabral, od, um, od žirija svih uh, sa dvanaesticom. Drugo mjesto 10, mislim da su čak bile dvije pjesme izjednačene na drugom mjestu i tako dalje i tako dalje i onda su televoting isto tako poistovjetili od ocjenama od 12 do 3 i uh, naravno da bilo kakva ocjena koju je televoting dao nije mogla više nadvladati Salvadora Sabrala, nije bilo šanse jer pjesma koja je bila na drugom mjestu u tom trenutku je dobila ne znam, sad ću lagat, ali šest bodova? Nije bila šest bodova, ne znam, tu vidim. Tu gledamo nekakvu sliku koju uopće ne dočerava <laughs> situaciju koja je bila na kraju glasanja. Ali, kako bi se reklo, the point being, uh, Prijatelj se javio zato što, ne zato što mu je pjesma loša, da pače, pjesma mu je super, on, to je bilo, bila njegova omiljena pjesma na predizboru. Uh, međutim, uh, kaže da je Festival do Kansao uh, izazvao svojevrsnu rezoluciju, rezo, nije rezoluciju, revoluciju, <laughs> revoluciju u Portugalu, uh, zato što se javila, javio nekakav sukob Suko mišljenja oko toga što bi trebalo zapravo predstavljati Portugal na Eurosongu, da li je to nekakva pjesma koja tim riječima, dakle, predstavlja Portugal na Eurosongu, ili bi oni trebali poslati nešto što bi se Europi svidjelo. No, da budemo iskreni, barem po mome mišljenju, od ovih pjesama koje sam ja čuo, a čuo sam ih sve, do duše jedne, jedne, čak sam jedne nedelje ostao dovoljno dugo budem da samo čujem pjesme, nije me zanimalo ko će ići dalje, sve su bile loše, uključujući i pobjednika Ispričavam se, ali tako je. E, stvarno, ne znam, evo. Mislim, kako sam ga nekoliko puta čuo, mislim, on je ovako... Mio. Mio je najbolja riječ koju mogu upotrebiti za Salvadora Sobrala, uh, jer jednostavno, kad ga vidite kako nastupa, mislim, lijepo on pjeva, on ima lijep glas, to sve, nas, na, to, sve stoji. Ali, kad sam ga ja prvi put vidio, dakle, e, prijatelj iz Portugala kaže, da je to loš styling. Ja ne znam koliko loš styling mora biti da on takav, mislim on je takav raščupan, to je sve dio tog stylinga, to razumijem, ali ja u prvom trenutku sam mislio da je bolestan. Znači ima toliku trbušinu da, da onak, ne, ja nisam znao šta da mislim o toj pjesmi, još s tim pokretima nisam znao, ja sam mislio da je čovjek bolestan. Ali, evo, čovjek je pobjedio i pjesma mi se počela sviđati čak i taj njegov nekakav ne bi rekao otkačen, ali drugačiji način nastupanja je jednostavno očito osvojio i Portugalce i, i, i ta šansona koju on zapravo izvodi, ne mogu sad momentalno prizvati u sjećanje, ali pjesma je dobra, Doduše imam, ja osobno iz nekog <laughs> razloga, e, meni nepoznatog imam nekakvu slabost na portugalske pjesme. E, I 2014. kada su ispali u, u polufinalu sa Aumar que separa je isto bila jedna lijepa pjesma. Možda nije bila najbolje usklađena sa vokalnim sposobnostima pivačice, koje su možda mogle biti jel, e, bolje Mm, fali mi riječ. <laughs> Uglavnom nije problem u njoj bio. Problem je bio u pjesmi, jednostavno koja nije njoj odgovarala. tako da, evo, mislim, tu je sad e, stvar dileme što se trebalo dogoditi, jer pjesma koja je bila na drugom mjestu, ako se ne varam, je bila Nova Gloria i Vivala Diva, koja je uključivala operno pjevanje i koja bi upitno prošla na Eurosongu, ali ovo, ko zna, vidjet ćemo što će se desiti. Ja ne predviđam ništa pre dobro za pjesmu Amar Pelos Dojiš, ali tko zna. Na nama je da vidimo, Portugal će se naći u, da zavirim samo svoj šalabahter, u prvom polufinalu, koje je lakše polufinale, tako da možda im se posreći. Ja se nadam da hoće jer e, mislim da je dosta vremena pre, previše vremena prošlo da se Portugal nije ukazao u finalu, a gledajući u to kakvo je stanje u prvom polufinalu i što se tu sve mota, ne znam, ne znam, iskreno ne znam ko će proći dalje. E, općenito, e, generalno ljudi nisu baš nešto pretjerano zadovoljni sa izborom pjesama na ovom Eurosongu, neki su oduševljeni, euforični, da ne kažem i histerični oko nekih pjesama, ali dobro, nećemo ulaziti u ukuse, u ukusima se ne raspravlja, idemo dalje na sljedeću, ujedno i našu glavnu današnju temu, a to je Španjolska. I ovo ovaj, Gdje, gdje početi zapravo? Trebalo bi početi od, same, od same još početne pred predselekcije e, koji se zva, koja se zvala Eurocasting, ako se ja ne varam. E, nemam sad to ništa ispred sebe, sad sam <laughs> zadubljen sam u Portugal još uvijek. E, naime, između nekolicine pjesama, mislim da ih je bilo oko 20, oko 20 je odabrana Leclain, Leclain, ne znam iskreno više kako se izgovaraju ta imena, koliko puta sam ih čuo u toliko različitih varijanti da više ne mogu sada ni sam smisliti kako bi se to točno reklo. ona je pobjedila, dobila je priliku dakle da od javnosti bude izabrana pjesma je, koja, koja je zapravo prizvana na javnom natječaju, ajmo to tako nazvati. I onda smo još imali e, pet pjesama koje je odabrala radiotelevizija Španjolske, poznatija <laughs> u daljnjem monologu kao RTVE. I RTV e je poslao pet pjesama potpuno različitih žanrova koje su se oko Klein zapravo jako lijepo uklopile i e, nekako pokrile više žanrova nego što bi samih tih pet pjesama moglo napraviti i tako je to vrijeme prolazilo i prolazilo. Nismo znali uopće e, kada će samo finale biti, jer e, dani su prolazili, oni su predstavljali pjevače, ali nismo ništa novo saznali po pitanju toga kada će biti finale. I onda, doslovno sedam dana prije samog finala, objavljen je datum e, i to čak nije ni u obliku datuma, nego doslovno sljedeće subote to vjerojatno kako bi se ograničili od toga da, ne moraju recimo reći koji je datum. Pa ono, u subotu na večer puste u subotu, tako da očito ni ovu subotu, vjerojatno je sljedeću. I onda svaki dan tako mogu puštati do iduće subote kada se to zapravo i dogodilo. I da, e, poznata nam je činjenica da je Aleksandar Ribak bio pozvan da dođe tamo, da, da, ih, da pjeva i da, ne znam, vjerojatno fairy tale ili ko zna što. Međutim, on je to odbio, tko bi rekao, jer su ga vjerojatno pozvali u zadnji čas. Ali to nije sada točno poznato, znamo samo da je on, ako se ne varam na svom Twitteru, um, to izjavio, dakle, da su ga pozvali i da nije došao. Što i ne čudi toliko. I onda smo imali samo tu subotu uh, u kojoj se toliko toga desilo da više ne znam gdje bi trebao početi. Mislim, na samom početku možemo reći da je voditelj bio um, donekle, u redu, mislim koliko se to dalo vidjeti od samog početka, on je to lijepo sve radio, neko je spomenuo da nije baš najbolje mogao popamtiti imena svih izvođača i da je djelomično znao fulati, ali to sad ne mogu potvrditi. Ono što se dešavalo nadalje, dakle, samo snimanje i produkcija nisu baš najbolje izvedeni, što će reći, ako se gleda snimka, da su se kamere pojavljivale u kadrovima u kojima se svakako ne bi trebale pojavljivati. To se jako dobro moglo vidjeti u izvedbi Majke i njezine pjesme Momento Critico, a posebice za vrijeme izvedbe e, pjesme Contigo i Mirele, gdje je kamera doslovno za vrijeme za vrijeme dok, dok, dok, se dakle prikazivao broj na koji se treba glasati za Mirelu, jednostavno u kadru pojavila ogromna kamera na kranu u koju je ona gledala, jer očito je uvježbala to tako i to je tako bilo, trebalo biti izmontirano da ona gleda u taj kadar i da mi nju vidimo, ali eto, mi smo gledali u kran koji se podiže i izlazi iz kadra. Um, nije ništa pretjerano loše, s obzirom da je ta cijela pjesma zapravo na kraju dobro izvedena. Naravno, čuje, čuje se moje nagibanje prema Mireli i prema Kontigu, ali e, mislim da je razumljivo nakon cijele te priče, jer e, kako je došlo glasanje i kako je zapravo se cijelu noć, što se činilo zapravo beskonačno dugo, to je počelo isto tako u 10 sati po centralnom europskom vremenu, um, činilo se kao da će ići u beskonačnost i napokon su zatvorili glasanje, ali žiri još nije rekao svoje ocjene. I kao što mnogi e, teoretičari tih urota o Španjolskoj su tvrdili da su, dakle, nakon što je glasanje, televoting je zatvoren, ok, i žiri, ako se ja ne varam, a ja mislim da se ne varam, jer e, nakon što je televoting zatvoren, žiri se lijepo podigao i otišao. Nitko ne zna kamo, bar ne može sa sigurnošću tvrditi, ali vjeruje se da prema svemu sudeći su otišli i malo se dogovorili oko toga koje će kome ocjene dati. I to je sve u redu i onda je došlo do davanja ocjena žirija gdje su žiriji dali najniže ocjene Mireli i pjesmi koja je zapravo bila favorit publike što je bilo očito jer je tako zapravo, mislim, možda je to bila slučajnost, ali u studiju je bilo jako puno pobornika pjesme Contigo. Uh, pjesma je dobila uh, dvije najgore ocjene i jednu najbolju ocjenu. No dobro, nakon toga se desilo isto što se zapravo desilo i u Portugalu, doduše na istoj razini, um, jednostavno su glasovi publike raspodijeljeni kao umnošci od tri, uh, to je umnošci kao višekratnici, uh, <laughs> kao umnožak kao umnožak broja tri i broja ocjena koji su, koji su članovi žirija davali. To je nekakav kompromis. A, I umjesto da je zapravo kao recimo na Melodi festivalenu napravljen omjer postotka i broja glasova, oni su jednostavno samo umjesto da to da, dakle, da naprave omjer dali tri puta po, mislim, tri puta po pet, tri puta šest, sedam, osam, deset i dvanaest bodova. Što ovako nekako okvirno izgleda kao možda dobro rješenje, ali još jedna stvar mi ni sami ne, može, ne možemo izračunati koliko bi po omjeru tko dobio bodova, jer eh, RTVE nikad nije objavio koliko je glasova koja od pjesama dobila. I tako je uh, svojevrsni fan favorite, ajmo to tako reći, Lecline, eh, bila zapravo na drugom mjestu na televotingu. Manel Navarro je bio na trećem mjestu na televotingu, a na prvom mjestu je bila Mirela. I nakon tih svih izmjena glasova, um, možda nisam pravim redom to sve naveo, um, na prvom mjestu je znači završilo, završilo izjednačeno eh, Mirela i Manel Navarro i iznenada eh, novo pravilo. <laughs> Mislim, ne, ne u tom trenutku, ali nakon prijašnjih godina novo pravilo se pojavilo da žiri odlučuje o, u slučaju izjednačenja tko će ići na Eurosong. A, nikad do sada to nije bilo tako, naime već je došlo jedan do izjednačenja i to se desilo 2014. kada je Ruth Lorenzo bila izjednačena s Breket i u tom trenutku je televoting presudio. Što ima smisla jer čovjek bi rekao da tisuće ljudi koje su, koji su zvali i koji misle da je jedna pjesma bolja od druge, vjerojatno imaju jači, jači nekakav autoritet, ajmo to tako reći, od tri osobe koje tamo sjede i dijele bodove koji nemaju smisla, što su svi mogli vidjeti. A, no ne, odlučeno je tako da je Manel Navarro otišao otišao na Eurosom. Mislim, tek će otići, ali i do toga treba doći. A, nakon što je proglašen za pobjednika, napravio jednu vrlo ovako simpatičnu gestu prema publici koja ga je izbučala. E, onda još nije mogao doći do svoje gitare, onda su mu prigovorili da diva treba svoju gitaru i tako sve e, dalje i sve bliže i dođemo do trenutka kada se idući dan još više stvari, e, još više stvari pokazalo. Primjerice da je jedan od članova žirija koji je dao petice Mireli da je napadnut, što je potvrdila i njegova sučlanica od žirija koja je isto tako dala pet bodova Mireli. Um, I priča se nastavlja, uh, jako puno loših stvari tu treba reći, jer čovjek se izgubi u tome svemu, a neki su, ga, neki su cijelu priču nazvali jednim cirkusom, što je potpuno istinito. Um, Nitko, nitko više ni ne može sada se snaći u tom cijelom kaosu. Naime, u međuvremenu, dakle od tada je prošlo već četiri tjedna ako se ne varam, Mirela, odnosno njezin producent i agent, zapravo ne producent, agent, uh, je odlučio tužiti radio televiziju Španjolske zbog toga što je napravila. Uh, jedan član parlamenta Španjolskog, to jest jedne e, ekstremne ljevičarske stranke, ako se ja ne varam, uh, španjolski socijalistički radnici, to jest njihova stranka, ja mislim da je to, to taj čovjek, da, Jose Miguel Camacho, Um, jednostavno je kao član parlamenta napisao dokument sa šest pitanja na koje traži odgovor. Španjolska televizija ima do 23. dakle do 20. ožujka vremena da odgovori na ta pitanja. Španjolska televizija još uvijek nije odgovorila na ta pitanja, a danas je 10.3. Ali dobro, o tom potom. Uh, imaju još 10 dana i oni će to vjerojatno napraviti do 23. Ali sad su tu još nekakve okolnosti o kojima ćemo raspraviti u dolazećim trenucima. Dakle, šesti pitanja. Prvo je bilo tko je odobrio proces odabira pjesama, onih pet koje je odabrala radio televizija. Drugo pitanje je bilo tko je bio zadužen za odabir članova žirija. Treće pitanje, e, što predsjednik, odnosno predsjednica, više ne znam ko je tamo glavni, ko nije, e, radio televizije Španjolske, to je koja je njihova prosudba oko toga što se dogodilo u nacionalnom finalu. Sljedeće pitanje, tko je bio zadužen dakle, za biranje tih pet pjesama u objektivu Eurovision, koji su kriteriji korišteni da se odabere tih pet pjesama. I posljednje pitanje, i ključno zapravo pitanje, a koje zapravo neće odgovoriti ništa e, previše ako nije malo drugačije oblikovano, ali pitanje glasi je li RTVE razmotrio mogućnost poništavanja rezultata objetiva Eurovision? A odgovor na šesto pitanje e, ćemo moći jako dobro vidjeti u tome što primjerice prethodnih godina, bar koliko je meni poznato, na nacionalnim predizborima jedna od rijetkih država, ako, ako ikad smo ju mogli vidjeti na nekakvim nacionalnim finalima, kako se pod navodnicima promovira, dakle to je bila Španjolska, nikad je nije nigdje bilo, ali sada, na jednom, prvo, Manel Navarro, ako se ne varam, tjedan dana nakon e, svoje pobjede, odmah leti u Ukrajinu, možda nije bilo tjedan dana, ali a, a, ako se varam, ja se ispričavam, možda su bila dva tjedna, uh, Manuel Navarro leti za Ukrajinu i nastupa u njihovom polufinalu. Ja mislim da je to bilo polufinale. Jamala je oduševljena i to očito čini sve stvari boljima. Druga stvar, e, mislim da je to bilo isto tako ove, ove, ove nedjelje, prije portugalskog izbora da pače, u Rumunjskoj. Manuel Navarro pjeva Do It For Your Lover. A, dakle, on skač, iskače iz paštete čovjek i oni se uopće ne trude sakriti činjenicu da ako ga oni sada povuku, to će, jako, to će još puno gore izgledati i zato zapravo nema, nema tog parlamentarca koji će moći nekako opravdati odluku da se ponište rezultati. Dobro, ok. Sljedeći faktor, e, dakle u međuvremenu uz Mirelu i Majka, se požalila, a uz majku se požalila i Klein I svi se žale. I svi su prozvali, to je tako jedna, jedna riječ tongo, dakle prevara, možemo to tako reći slobodno, u kojoj e, su zapravo opet citirali pravila e, objektiva Eurovision, u kojem je radio televizija Španjolske dala određena pravila i određene datume, odnosno termine, do kojih se pjesma ne smije izvesti u javnosti. A pogađate, član žirija, ni manje ni više nego član žirija objektiva Eurovision, je u svojoj radijskoj emisiji pozvao Manela Navara i pustio njegovu pjesmu Eter prije svih drugih pjesama trenutak tišine <laughs> za ovu ovdje stvar. E, ja sam to saznao danas tek, doslovno tako sam to pročitao. Mislim, znao sam ja i prije da je ta pjesma izvedena na njegovoj radijskoj postaji i da je on otvoreno dao podršku njemu ali danas sam saznao, e, čovjek u pitanju je Čavi Martinez, da se razumijemo. A također, e, odmah nakon, a možda dan nakon e, samog nacionalnog finala, se pojavila i slika na Twitteru Čavija i, i, i Manela Navara, zagrljenih, ovo je, moj, ovo je moj čovjek, piše ispod slike i što je još napisao? Napisao je da je njegova pjesma himna nečemu, ne znam, nije ni bitno, jer <laughs> kad se cijela stvar uzme u nekako ovako TZV objektivniju perspektivu, više mi nije toliko čak ni do, do, do, druge pjesme da pobjedi, nego jednostavno čovjek dobije drugačiju perspektivu o cijeloj priči kada vidi to tako. Um, da, da stvari budu bolje, neki su govorili da je taj konkretno taj tjedan i još onaj tjedan iza zapravo jako se puno pričalo o objektivu Eurovision od cijelog ponedjeljka do idućeg ponedjeljka. Um, i neki su rekli da zapravo vlada s tim svojim upitima prema radioteleviziji pokušava skrenuti pažnju od problema koji su se pojavili sa električnom energijom i tako dalje i tako bliže. To sad i nije toliko bitno, mislim nama nije, Španjolcima vjerojatno jer su imali jako velikih <laughs> problema oko toga, ali to je samo jedna od tih stvari, eh, da vidim, samo da provjerim, <laughs> sam li još nešto zaboravio reći, ali ovo ovdje su bili nekakvi ključni, ključni trenuci u cijeloj toj priči, dakle, M da je, on napa da je napadnu član M da je kontroverzna TZV, kontroverzna eh, ta pobjeda, i e, na posljedku prije nekoliko dana, zapravo e, Tonji Martinez koja je urednica radio e, zabavnog programa se oglasila, odbila je sve optužbe da je to, da je to prevara, da je to lažno, da je to, pla... mislim, <laughs> naravno šta će žena reći. Ali e, prije nekoliko dana, točnije da sad ne kažem pogrešno, mislim da je to bilo prije tjedan dana, malo više, prije dva tjedna, je za kraj cijele te eurodrame odstupio e, šef delegacije Španjolske, koji je bio šef delegacije 15 godina, odstupio je s te uloge, s te uloge, <laughs> s te, pozicije i otišao. Kaže iz osobnih razloga. Nitko ne zna zašto. Kaže osobni razlozi koji god to bili i drugi projekti na kojima radi, e, da stvari budu bolje, radio televizija Španjolske nije dala nikakvu izjavu oko toga. Čovjek je otišao. Pa neki ide svojim putem, bog pa ih briga. E, a kao zamjenu, ako se ne varam, stavili su nekakvu 60-godišnju ženu koja je inače bila šefica svih međunarodnih projekata i bila je šefica na nekakvom radijskom programu, nisam siguran, Ana, mislim da se zove Ana nešto, Ana, Ana Rodrigo nešto. Ana Maria Bordas, Um, radijski novinar i tako dalje i tako dalje 58 godina kaže evo dobro uh, vidio sam samo, to, me jako oduševilo jednostavno pjesma iz 2002. godine koju je Španjolska poslala na Eurosongu Estoniju koja se zvala Celebration od Rose, samo izjava ispod toga kada je Federico Ljano koji je šef delegacije bio do tada dao svoju ostavku, samo slika Rose i Celebration, Celebration. Um, Vidjet ćemo kako će to utjecati na Španjolsku. Vjerujem ne pretjerano dobro ili ne pretjerano pozitivno s obzirom da je šteta već napravljena u Madridu prije četiri tjedna cca. pa ćemo vidjeti kako će to izgledati za Manela Navara koji sve u svemu nije, nije on ništa loš, nije on kriv što je pobjedio, da to tako moram reći, ali stvari su takve da mu se ne pišu dobro uz, uz druge članice Big Five-a, da se razum, Big Five-a, da, Big Five-a, um, možda čak i najbolje prođe, ne znam. Nisu ljudi nešto pretjerano zadovoljni s tim pjesmama, um, vidjet ćemo. I za kraj, um, tema o kojoj se da pričat uh, na dugo i na široko, ali zapravo <laughs> vrhunac, vrhunac je nebitnija stvar cijele priče. E, o Melodi festivalenu koji nam dolazi ovog vikenda, e, to je sutra točnije, e, je činjenica da ove godine nema žirija na Cipru i da nema klitosa klitoa. A, to, to je jako bitno naglasiti jer njegovo ime je uvijek nekako opće veselje kada, kada dođe do glasanja žirija ove godine će to biti države koje su zapravo, mislim da su već i prije, se našle na, u, u, među na Melodi Festivalenu, osim Češke, jer je Kriste Bjorkman rekao trebaju nam nove države, treba im dati šansu, pa eto, neka dođe i Češka. Nemam pojma ko je taj čovjek koji će čitati njihove glasove, ali dobro, znam samo da će za Armeniju čitati Veta Mukućan, i Eduardo Grassi za Francusku koji je inače i njihov šef delegacije. Sad da li imam, da, da li druge, prepo... nisam siguran da li prepoznajem druge, znam da iz Ukrajine prepoznajem ženu koja je bila glavni organiza... jedan od glavnih organizatora Eurosong 2017. i onda je ostupila. Pa što, neka čita žena glasove. Uh, nadalje, E, dolazimo do same, same pojave Melodi Festivale i opet ćemo imati Aleksandra Ribaka na, živ, na, na, na, moje čuđenje evo, prihvatio je doći u Švedsku na Melodi Festivalen čovjek jer su ga vjerojatno pozvali na vrijeme za razliku od <laughs> nekih. A, e, Španjolska. <coughs> Ovaj, idemo samo da pogledamo, idemo samo da pogledamo, odličan mi je, odličan je jezik. U moju obranu snimanje se dešava dosta kasno u noći, neću <laughs> navesti točan sat, ali da stvari budu eh, jasne, samo ovih 12 pjesama da prozujimo na brzaka. Eh, to je eh, nekako već ovih dana opće poznato da se samo par pjesama razmatra kao moguće pobjednike među njima su i dalje, začuđujući, Ace Wilder, um, Robin Bengtson sa I Can't Go On, Ace Wilder sa Wild Child, ispričavam se, uh, i, i dalje, iako, iako jako puno protivnika postoji toj pjesmi, i dalje ima jako puno pobornika te pjesme, a to je Where Full of Strider, odnosno, uh, ja neću odčitati šta je u zagradi, <laughs> nema šanse, uh, Henrik Fjellgren i Aninja um, Mariette, A Million Years i da pače um, su mnogim mišljenjima o tome da je Victoria i dalje glavni favorit i Nano sa Hold On uh, mislim, po mome mišljenju, tu će nekako najšire, najšira je potpora zapravo za Marijet i za Robina Bengtsona, a kako stvari stoje, ne znam, stol je drve, evo kucnuću, um, Robin Bankson, I Can't Go On. E, mislim, nije da to želim, nije mi to najdrža pjesma, neću reći koja je, ali stvarno mislim da, da bi on tu mogao odnijeti pobjedu. I zbog cjelokupnog nekakvog dojma koji je ostavio. Uh, uvijek, uvijek ostaje opcija da će nas nešto iznenaditi. To je ipak Melodi Festivalen. Šveđani znaju <laughs> biti ovako impulzivni kad je u pitanju njihov odabir pjesme za Eurosong. Ali ne znam, iskreno ne znam. To je, to je onaj odgovor koji uvijek mogu reći. Nijedne godine nisam pogodio tko će pobijediti osim 2011. kada nije baš bilo pretjerano teško pogoditi tko će pobijediti jer sve druge pjesme su bile eh. Ali ne znam, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, eh, to su bile naše teme. Ako želite nešto reći, ako mislite da sam nešto rekao krivo, a vjerojatno jesam, jer ovo, pričati pola sata o ovakvim stvarima nije jednostavno, a bog me nije ni, <laughs> ni pola, pola njih barem nije provjerena u ovom trenutku, to je već jednom to sad rečeno iz sjećanja, ali ako imate nešto za reći, ako imate nešto pametnije za reći, iskomentirajte, recite, e, probat ćemo odgovoriti na komentare. a u međuvremenu, uživajte u Melodi Festivalenu, e, i dobro se provedite u subotu. Probajte naći način da gledate i Melody Festivalen i Melody Grand Prix. moja je ideja krenuti u 8 sa Melody Festivalenom, pomoliti se Bogu da će do 8.55 e, završiti svi nastupi i onda lupiti pauzu. Hvala Bogu, svt na odgođenom gledanju i prebaciti se na NRK i na Melody Grand Prix i gledati to do kraja i onda kad to završi stisnut play na Melody Festivalenu i opet se pomolit da u trenutku kad stisnem play me neće prebaciti na prenos uživo <laughs> i pustit mi tko je pobjedio u tom trenutku, nego ću, nego ću čut dalje m, mm, ovaj, kako se zove, interval act i sve što tome eh, slijedi nadam se da ste uživali, nadam se da ste saznali nešto novo i isto tako se nadam da se čujemo i slušamo za tjedan dana. Lijep pozdrav iz Pozdrava svijeta.